Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija upoznaj svoju vjeru. U ovim našim emisijama trenutno govorimo o čistoći. Na koji način očistiti se i uzeti abdest, pripremiti se za namaz, za jedno od najboljih i najvećih, najbitnijih, najvažnijih dijela svakog muslimana u njegovoj vjeri. Govorili smo pritome o vodi, propisima vode kojom se vodom može očistiti, može uzeti abdest, zatim o posudama u kojima se drži ta voda i svakako prije uzimanja abdesta trebali bismo voditi računa o čistoći našeg tijela, a zatim prilikom obavljanja namaza također o čistoći našeg odjela, odjeće, mjesta gdje ćemo obaviti abdest dotični namaz. Dakle, prije uzimanja abdesta trebali bismo, ukoliko smo obavili fiziološku potrebu, trebali bismo se očistiti. Danas uz Allahovu dozvolu govorimo o tom propisu, o propisu čišćenja nakon obavljene nužde nekim adabima, odnosno pravilima, savjetima obavljanja nužde pokuđenim, zabranjenim radnjama koje se čine tom prilikom i slično. Dakle, uh, E, pod čišćenjem nakon obavljene fiziološke potrebe misli se dakle da se odstrani nečistoća ukoliko je ostalo nešto na dva prirodna otvora nakon obavljanja e, fiziološke potrebe ukoliko je ostalo nešto od nečistoće. To čišćenje može se postići na jedan od dva načina. Svakako prvi način je voda da se očistimo nakon male i velike nužde, da se očistimo vodom i drugi način jeste da se očisti s nekim čistećim sredstvom poput maramice vlažne ili suhe maramice, poput lišća i nečega slično. Od Enesa radijallahu ta'alan se prenosi da je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ulazio bi u nužnik, a ja i još jedan mladić poput mene nosili bismo posudu s vodom i nosili bismo koplje, pa se Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam čistio nakon nužde s vodom. Od Ajše radijallahu anha se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao kada neko od vas ode radi obavljanja fiziološke potrebe, radi obavljanja velike nužde, neka se nakon toga očisti sa tri kamena to će mu biti dovoljno. Kada neko od vas obavi, dakle, veliku nuždu, neka se očisti sa tri kamena, to će mu biti dovoljno. Tada, dakle, u to vrijeme, ashabi, Allaho poslanika, alihi salatu wasalam i drugi, čistili se i na takav način. Svakako da je najbolje očistiti se koristeći oba načina, dakle i vlažnim maramicama, suvim maramicama, nečim sličnim čime se postiže čišćenje, a dakle nakon toga koristiti i vodu. Međutim, ukoliko bi se upotrijebio jedan od ova dva načina čišćenja, uz Allahov dozvolu čišćenje bi se postiglo. postiglo. dakle, možemo se čistiti na jedan od ova dva načina. Međutim, ukoliko upotrebljavamo, dakle nismo u prilici da se očistimo vodom, pa upotrebljavamo vlažne ili suhe maramice ili nešto u tom značenju, tada morali bismo se najmanje dotičnim sredstvom očistiti tri puta. Nije dozvoljeno dakle da se čišćenje obavi jedan put, dakle potiranje, brisanje ili slično, maramicama da se to čini samo jedan put ili dva put, najmanje je potrebno da se na takav način čisti tri puta. U hadisu Selmana radijallahu talan kaže se zabranio nam je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam da se peremo desnom rukom, da se čistimo sa manje od tri kamena i da se čistimo sa sušenim izmetom i kostima. Zabranio nam je Allaho poslanik alaihi salatu wasalam da se čistimo, da se peremo desnom rukom, da se čistimo sa manje od tri kamena i da se čistimo izmetom, odnosno balegom i kostima. Također u hadisu Džabira radijallahu talan jasno stoji kada se neko od vas čisti kamenom i slično neka se očisti tri puta. Neka se očisti tri puta. Međutim, svakako ukoliko a, tri puta čišćenje u tom broju ne bude dovoljno, onda zasigurno treba se čistiti sve dok se ne ostrani nečistoća sa svoga, svoga tijela. A Lijepo je ukoliko se dakle koristi veći broj čišćenja, brisanja, potiranja i slično da to bude neparan broj. Kako je došlo u hadisu Ebu Hureyre radijallahu an, da je Allahov poslanik alihi salatu selam rekao, ako se bude čistio brisanjem, potiranjem, neka to čini neparan broj neka to čini, dakle, neparan broj. Dakle, čišćenje prije uzimanja abdesta, ukoliko bismo obavili fiziološku potrebu prije uzimanja abdesta, trebamo se očistiti, to postižemo ili vodom ili nekim čistećim sredstvom, odnosno maramicama, lišćem i slično, zavisno jeli, gdje se nalazimo. Najbolje je upotrijebiti oba načina, međutim, dovoljan je jedan od ova dva načina. Svakako da je najbolje objediniti oba, međutim ako nismo u prilici onda čišćenje sa jednim od dva spomenuta načina je ispravno. Ukoliko se čistimo maramicama ili nečim sličnim, onda najmanje tri puta trebali bismo se očistiti. Ukoliko ima potrebe za većim brojem čišćenja, onda lijepo je da se gleda da to bude neparan broj. Zatim, sljedeće pitanje jeste kada se obavlja mala ili velika nužda da li je dozvoljeno čovjeku da bude okrenut prema kabi? Da li čovjek prilikom obavljanja male i velike nužde treba voditi računa u kojem pravcu je okrenut? Pa, nije dozvoljeno okretati se prema kabi, odnosno prema kibli, ukoliko čovjek obavlja fiziološku potrebu na otvorenom, dakle na polju, na otvorenom, negdje se nalazi, jeli, na polju, na njivi i slično pa obavlja fiziološku potrebu, nije mu dozvoljeno da bude okrenut prednjom stranom svoga tijela ili stražnjom zadnjom stranom svoga tijela prema prema kibli. Zbog hadisa Ebu Ejuba Lensarije radijallahu ta'ala koji kaže da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao kada obavljate veliku nuždu ne okrećite se prednjom ani stražnjom stranom prema kibli već istočno i zapadno. Kada obavljate veliku nuždu, ne okrećite se svojom prednjom stranom, niti svojom stražnjom zadnjom stranom prema kibli, već se okrećite istočno i zapadno. Pa kaže Ebu Ejube Lansari, došli smo u Šam, nastanili smo se u Šamu, pa smo vidjeli da su njihova mjesta gdje bi obavljali fiziološku potrebu, dakle na otvorenom, bila okrenuta prema kibli, pa smo se udaljili od takvih mjesta i tražili oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ukoliko se obavlja fiziološka potreba na otvorenom, ni u kom slučaju nije dozvoljno okrenuti se prednjom stranom ili zadnjom stranom, stražnjom stranom prema kible. Međutim, ukoliko se obavlja fiziološka potreba u zatvorenom prostoru, odnosno u kupatilima, nužnicima, mjestima koja su predviđena za obavljanje fiziološke potrebe u našim kućama ili negdje, dakle, u javnim kupatilima, nužnicima i slično, da li je tada u tom slučaju potrebno voditi računa kojom smo stranom tijela okrenuti prema kibli. Islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje po ovom pitanju. Pa ima učenjaka koji dozvoljavaju da ukoliko čovjek obavlja fiziološku potrebu u zatvorenom prostoru, dakle u nužniku, nema smetnje dakle da bude okrenut prednjom ili stražnjom stran, stranom prema kibli. Kažu, ovaj propis vrijedi samo za obavljanje fizioloških potreba na otvorenom prostoru. Kao dokaz tome spominju hadis ibn Omera radijallahu anhuma da je jedne prilike vidio Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako u svojoj kući obavlja malu nuždu okrenut prednjom stranom prema šamu, a stražnjom stranom prema kavi. Dakle, kao dokaz koriste ovo. Da je viđen Allahov poslanik alihi salatu wasalam u svojoj kući kako prednjom stranom je okrenut prema Jelišamu, a stražnjom stranom je okrenut prema Kabi, odnosno prema Kibli, dok je obavljao malu fiziološku potrebu, odnosno jeli, malu nuždu. Pa kažu, ovo je jasno, da u zatvorenom prostoru, u kućama, dakle u nužnicima, može čovjek da bude okrenut, nije bitno, dakle, prednjom stražnjom stranom <clears throat> prema Kabi. Također, kao dokaz, svome mišljenju spominju i predanje Ibnu Omera radijallahu anhuma da jedne prilike viđen kako je na svome putovanju zaustavio devu, zatim postavio devu ispred sebe i kible i obavio malu fiziološku potrebu, odnosno malu nuždu obavio je. Pa je bio upitan o Ibnu Omera, zar to nije zabranjeno da čovjek obavlja malu nuždu ili veliku nuždu okrenut prema kibli, prednjom stranom prema kibli, pa je rekao svakako, ukoliko između tebe i kible nema nikakve pregrade, ukoliko nisi postavio nikakvu pregradu, a on, Abdullah ibn Omer, bio je postavio, dakle, svoju devu. Dok drugi islamski učinjaci kažu da je zabrana okretanja prednjom ili stražnjom stranom prema kibli prilikom obavljanja fizioloških potreba općenita. Svejedno da li se ta fiziološka potreba obavljala na otvorenom, ili dakle u zatvorenom prostoru predviđenom za e, obavljanje tih dakle fizioloških potreba odnosno u nužnicima. Najbolje je u svakom slučaju kloniti se okretanja prednjom ili stražnjom stranom prema kibli i na otvorenom i u zatvorenom, zatvorenom prostoru. Kaže Ibn Qajim Rahimahullahu ta'ala, najispravniji stav po ovom pitanju jeste da nema razlike između obavljanja fiziološke potrebe na otvorenom i u građavini zbog mnoštva dokaza. Zatim, sljedeće pitanje, šta je to pohvalno činiti prilikom obavljanja nužde, odnosno koji su to adabi koje bismo se trebali pridržavati prilikom obavljanja nužde. Dakle, lijepo je postupiti od sunneta je da onaj koji ulazi u nužnik prije nego li uđe u nužnik da prouči dovu. Prije nego li uđe u nužnik, kupatilo, WC, želi da obavi fiziološku potrebu, potrebno je lijepo je odsuneta je, preporučeno je da se prouči prigodna dova. Prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da bi učio Bismillah, Allahumma inni e'udhu bike minal hubuthi wal habaith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dakle, na arapskom jeziku. Onaj koji ne može da zapamti, nije mu poznata ova dova, neka kaže u ima Allaha, Allahu moj, ja ti se utječem od muških i ženskih džina. Ja ti se utječem od muških i ženskih džina. Se uči ova dova zato što su nužnici staništa, mjesta boravka džina. Pa čovjek kada ulazi, obavlja fiziološku potrebu, otkriva svoje stidno mjesto, time je izložen pogled u džina koji ga mogu ureći. Zato je došlo u drugom hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam zastor između džina i čovjekovog stidnog mjesta kada uđe u nužnik jeste da kaže bismillah. Prije nego li uđe u nužnik da kaže bismillah. To će biti pregrada između njega i džinskih očiju, dakle džina koji ga vrlo lahko mogu ureći, mogu mu nauditi na takav način. Pa dakle, prije ulaska u nužnik, lijepo je proučiti ovu dovu. Bismillah, Allahumme, inni e'udhu bike minal hubuthi wal haba'ith. Allahu moj, bismillah, u ime Allaha, Allahu moj, ja ti se utječem, tražim kod tebe zaštitu od muških i ženskih džina. Ako ne možemo da zapamtimo ovu dovu, na arapskom jeziku recimo je u prijevodu. Ako ne možemo ni to, onda recimo barem bismillah. Prije nego i uđemo u nužnik, prije samog ulaza recimo bismillah, u ime Allah. Kada se obavi fiziološka potreba, izlazi se iz, iz nužnika, od sunneta je lijepo je da se kaže gufranek, da se kaže gufraneke, gufraneke što ima značenje tražimo oprosta kod tebe gospodaru moj. Dakle, od sunneta je prije nego li uđemo u nužnik da proučimo ovu dovu. Zatim, od sunneta je kada se ulazi u nužnik da se ulazi prvo lijevom nogom, a zatim desnom nogom. Kada zakoračujemo, kada ulazimo u nužnik da uđemo prvo lijevom nogom, a zatim desnom nogom. Dok kada izlazimo iz nužnika i učimo dovu gufranek da izađemo prvo desnom nogom, a nakon nje lijevom nogom. Zašto? Zato što se dobrim mjestima, časnim mjestima, uglednim mjestima daje prednost pa se ulazi desnom nogom. Desnoj nozi i desnoj strani se uvijek daje prednost. Kada se ulazi na časna ugledna mjesta, onda se dakle prvo ulazi sa desnom nogom, a zatim lijevo. Međutim, kada je riječ o mjestima koja su prezrena, koja su nečista, tada se daje prednost lijevoj strani. Pa se ulazi dakle sa lijevom nogom, a zatim jeli sa desnom nogom. Prilikom izlaska je obrnuto. Obrnu slučaj. Dakle, to je lijepo postupiti na takav način od sunneta. Kaže Imam Neuvi, rahimehullahu ta'ala, jedno od postojanih šarijatskih pravila jeste preporučenost davanja prednosti desnoj nozi kod svakog časnog i čistog mjesta, a svim drugim mjestima koja nisu takva daje se prednost lijevoj nozi. Zatim od uh, adaba, lijepih postupaka prilikom obavljanja nužde jeste da se ne otkriva stidno mjesto sve dok se čovjek ne spusti dakle, do mjesta predviđenog gdje se obavlja fiziološka potreba, vece šolje ili nečega ili drugog. Nije u redu da se dakle, čovjek oslobađa odjeće sve dok ne spusti se do mjesta gdje treba obaviti fiziološku potrebu. Zasigurno i zbog ovog prethodno spomenutog hadisa jeli, džinskog pogleda, džinskih očiju, a isto tako prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhuma da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam kada bi htio obaviti jeli, nuždu, ne bi zadizao svoju odjeću sve dok se ne bi spustio do zemlje. Zatim, ukoliko se obavlja fiziološka potreba na otvorenom, potrebno je udaljiti se što je god moguće više od ljudi. Potrebno je udaljiti se što je god moguće više od ljudi izgubiti se iz njihovog vida. Džabir radi Allahu talan pripovjeda pa kaže izašli smo s Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam na putovanje pa Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam ne bi obavljao nuždu sve dok se ne bi izgubio iz našega vida, sve dok ne bi otišao toliko daleko da ga, da ga ne možemo vidjeti. Dakle, prilikom obavljanja nužde, prije nego li obavimo nuždu, treba proučiti dovu. Kada ulazimo u nužnik, prije nego li uđemo, treba proučiti dovu. Bismillah, Allahumme inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bismillah, u ime Allaha, Allahu moj, ja tražim kod tebe zaštitu, utječem ti se od muških i ženskih džina. Nakon toga ulazimo lijevom nogom. Prvo ulazimo lijevom nogom ukoliko obavljamo fiziološku potrebu na otvorenom prostoru trebamo se udaljiti od pogleda ljudi i prije negoli li obavljamo fiziološku potrebu, ne trebamo dakle skidati odjeću. Dakle, kada dođe trenutak da se obavi fiziološka potreba, tada se dakle skida, skida odjeća, jeli oslobađamo se od odjeće, jeli pred sami taj trenutak. Zatim, koje su to zabranjene radnje prilikom činjenja male ili velike nužde? Šta je zabranjeno tom prilikom činiti? Zabranjeno je obavljati nuždu u stajaću vodu nije dozvoljeno mokriti se obavljati malu kao i veliku nuždu u stajaću vodu. Zbog hadisa Džabira radijallahu anhu kojim je Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam strogo zabranio da se to čini. Zatim, prilikom obavljanja nužde zabranjeno je doticati svoj spolni organ desnom rukom i zabranjeno je čistiti se dakle desnom rukom. Prilikom obavljanja nužde nije dozvoljeno da čovjek svoj spolni organ pridržava desnom rukom, također da se čisti desnom rukom. Kao što smo čuli od adaba jeste da se očistimo i nakon male i nakon velike nužde. Treba dakle obratiti pažnju da je obaveza očistiti se kao što je nakon velike nužde isto tako i nakon male nužde. Jer zapostavljanje čišćenja nakon male nužde jedan je od velikih grijeha zbog koji se čovjek može kažnjavati u kaboru. Kako se spominje u hadisu Ibn Abasa radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike prošao pored dva kabura, pa njemu je Allah subhanahu wa ta'ala dostavio, omogućio da čuje kako se ta dva stanovnika, dakle u tim kaburovima, stanovnici tih kaburova kažnjavaju. Pa je rekao, doista se oni kažnjavaju zbog nečega lahkog mogli su dakle od sebe to otklonuti, ali je to toliko veliko, evo vidite da se kažnjavaju zbog toga. Pa kaže, jedan od njih nije se čistio mokraće nakon dakle obavljene nužde. Nakon obavljene male nužde nije se čistio, a drugi je prenosio riječi od jednih do drugih s ciljem, s da ih zavadi. Dakle, potrebno je čistiti se i nakon velike i nakon male nužde. Međutim, to očišćenje nećemo činiti desnom rukom, već lijevom rukom. Kaže se u hadisu Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, kada neko od vas obavlja malu nuždu, neka ne dotiče svoj spolni organ desnom rukom i neka se ne čisti njome. Zatim, zabranjeno, strogo je zabranjeno da se obavlja nužda mala ili velika na svim mjestima koja se odkoristi ljudima, dakle na putu, u hladovini, izvorima, pojilištima, pijacama ili slično, dakle, sva ona mjesta koja su korisna ljudima, gdje se ljudi sastaju, zabranjeno je, dakle, obavljati nuždu na tom mjestu. Zašto? Zato što ta mjesta poslije nastanjuju džini. Tamo gdje se obavljaju, obavljaju nužde, mala ili velika nužda, ostaje, dakle, ta nečistoća, na tim mjestima nalaze se džini. Poslije dolaze ljudi na ta mjesta i mogu, dakle, da, jeli, na naograjšu, mogu da budu opsihreni, jeli, slično, da džini uđu u njih, jeli i slično. Zato dakle treba izbjegavati obavljanje male ili velike nužde na svim mjestima koja su od koristi ljudima, odnosno mjestima na kojima se sastaju ljudi. Prenosi Moaz ibn Džebel radijallahu an, da je Allahov poslanik alihi salatu veslam rekao, dobro se čuvajte tri proklete radnje. Čuvajte se tri proklete radnje, pa je rekao mokrenje po izvorima, po ilištima, putu i hladu. Dobro se čuvajte tri proklete radnje, mokrenja po izvorima i po ilištima, putu i hladu. Također, zbog hadisa Ebu Hureyre radijallahu an, da je Allaho poslanik alihi salatu oslam rekao, čuvajte se dvojice prokletnika. Dakle, osoba koji su proklete. Čuvajte se dobro dvojice prokletnika, pa su pitali, a ko su ta dvojica prokletnika? Pa je rekao, onaj koji vrši nuždu po putu kojem hode ljudi i u njihovom, i u njihovom hladu. Također zabranjeno je čistiti se izmetom, balegom ili kostima ili svim onim što ima vrijednost. Zbog hadisa Džabira radijallahu anhu u kojem kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam da je zabranjeno čistiti se kostiti, kostima, kostima i baljegom. Razlog ove zabrane jeste kako se spominje u hadisu Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu talan, iako dakle oko tog hadisa islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, spominje se u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan da ih je Allah poslanik alihi salatu wasalam obavijestio kako je jedno veče učio Kur'an džinima. Kako je jedno veče učio Kur'an džinima. Pa je uzeo svoje ashabe, Allahov poslanik alihi salatu sam i odveo ih do tog mjesta gdje su se džini bili sakupili i on im učio Kur'an. Pa su mu postavljali, nakon učenja Kur'ana, postavljali određena pitanja, pa spomenuo je Allahov poslanik alihi salatu osalam da su ga pitali o njihovoj obskrbi, šta je njihova hrana, u čemu je njihova hrana, pa je Allahov poslanik alihi salatu osalam rekao, vama pripada svaka kost do koje dođete. Narošto, dakle, ona kost na kojoj ima mesa. Svaka kost do koje dođete, na kojoj ima mesa, pri čijem klanju nije spomenuto Allahov ime. Pri čijem klanju nije spomenuto Allahov ime. Dakle, ono što se zakolje, što se ne zakolje sa bismilom, dakle što se zakolje, a ne kaže se bismila, da je to dakle u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da se kolje, da se tim klanjem želi približiti Allahu subhanahu wa ta'ala i slično, ta hrana je hrana džina. Ta hrana, hrana je džina. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, vama pripada svaka koz do koje dođete, pri kojoj nije spomenuto Allaho ime, narušto ako na njoj ima mesa i vama pripada izmet životinja. Zato kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, vi se ne čistite njima, ne čistite se kostima i jeli izmetom, balegom, doista je to hrana, hrana vaše braće. Zatim, strogo je zabranjeno obavljati malu ili veliku nuždu u mezarju. Strogo je zabranjeno obavljati malu i veliku nuždu u mezarju, jer su mezarja sveta mjesta. To su mjesta gdje su sakupili se umrli, gdje ukopavamo umrle kao što postoje određena druga mjesta gdje se sakupljaju živi. Zato kaže Allahov poslanik alaihi salacom koliko je to grije, koliko je to zabranjeno, koliko je to prezreno, kaže da obavim nuždu u mezarju isto je kao da obavim nuždu na pijaci gdje su ljudi skupljeni subhanallah, da obavim nuždu u mezarju, tamo gdje su skupljeni mrtvi, tamo gdje se okopavaju mrtvi, isto je kao da obavim nuždu jeli, na pijaci tamo gdje su skupljeni živi. I također, kako je prethodilo, nije u redu, zabranjeno je da se čovjek okreće prednjom ili stražnjom stranom prema kibli, naročito ukoliko obavlja fiziološku potrebu na otvorenom mjestu. Dakle, to je ono što je zabranjeno, strogo zabranjeno činiti prilikom obavljanja nužde. Imaju određene radnje koje su pokuđene, koje nije lijepo da se čini prilikom obavljanja nužde. Nisu tako strogo zabranjene, međutim nije lijepo. Nedoliko je muslimanu da čini e, ove određene radnje koje ću spomenuti prilikom obavljanja nužde. Pa dakle, prilikom obavljanja nužde, ukoliko se obavlja nužda na otvorenom, nije lijepo da se čovjek okrene u pravcu vjetra ukoliko puše vjetar, nije u redu, nije lijepo da se čovjek jeli, okrene u pravcu vjetra. Nuždu zašto? Zato što ukoliko bude vjetar puhao, a, mokraća, dakle ono čovjek što čini, može jeli, da vjetar nanese na njegovo tijelo i na takav način jeli, da unečisti i svoje tijelo i svoju odjeću. Hoće li posle se očisti od toga ili, ili ne? Pitanje. Zatim, pokuđen je svaki govor prilikom obavljanja nužde koji u sebi sadrži zikr. Nije u redu, da čovjek kada obavlja nuždu da zikri. Da ukoliko čuje ezan dok obavlja malu ili veliku fiziološku potrebu, jeli, obavlja nuždu, da ponavlja za ezanom. Ukoliko mu neko se obrati, neko ga bude dozivao, pa spomene, nazove mu selam, nije u redu, dakle, da se odvrati na selam. Dakle, pokuđeno je, nije lijepo da se zikri, Što se tiče dakle drugog govora, mimo zikra, ukoliko neko te upita dok obavljaš fiziološku potrebu, ne znam, u nužniku su, ti se, ti se nalaziš u nužniku, obavljaš fiziološku potrebu ili tamo se nalaziš u nužniku, bez obzira dakle to su nečista mjesta, neko ti se obrati, hitno nešto jeli, zatraži od tebe, ukoliko dakle to nisu riječi zikra, onda dakle nema smetnje da se da se odgovori. Međutim, pokuđeno je, nije u rijedu, nije lijepo, nedoliko je da se spominje nešto od zikra. E, prenosi se e, u jednom od predanja da je prošao čovjek, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je obavljao, obavljao nuždu, je li za zastor ili slično, pa je nazvao selam. Allahov poslanik alihi salatu sam dakle, nije mu odvratio na selam. Pokuđeno je da se E, ukoliko se obavlja fiziološka potreba na otvorenom, da se mokri ili obavlja je li velika nužda u otvoru zemlji. U otvoru zemlji. Postoje hadisi koji govore o e, pokuđenosti tog čina. Oko tih hadisa ima govora među islamskim učenjacima. U svakom slučaju bolje je kloniti se, kloniti se takvog jeli, e, mjesta. Zašto? Zato što u tom otvoru u zemlji može da boravi neka životinja, pa je time uznemiravamo. Zatim također može da to bude stanište džina, pa ih time uznemirimo, pa onda oni napadnu nas, uznemiravaju nas, jeli i slično. I svakako pokuđeno je, nije u redu, nedoliko je da se ulazi s nečim u nužnik što ima na sebi ispisano, jeli Allahovo ime ili bilo, jeli šta od e, svetosti, dakle od Kur'ana ili slično. Zato, dakle, trebamo dobro voditi računa pojedini muslimani na svojim mobitelima imaju ispisano Allahu Ekber ili La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah ili umjesto jeli, onog tona stavili su jeli, zvuka muzike, stavili su uh, ezan. Dakle, nije u redu da se drži muzika svakako na telefonu, jeli, kada te neko pozove da kada ti zvoni telefon da zvoni muzika ili slično, stavi dakle ono što je uobičajeno, što je normalno, uh, također nije u redu da se stavi ezan. Šta mislite, nađete se u nužniku i neko zazvoni i uči ezan u nužniku dok obavljate fiziološku potrebu. Subhanallah. Dakle, nije u redu da se ulazi s nečim e, na čemu je ispisan Allaho ime ili bilo dakle šta od zikra, nešto dakle od Kur'ana i slično, zato dakle dobro vodimo, vodimo računa. Ukoliko čovjek bude prinuđen, ukoliko čovjek bude prinuđen da uđe e, sa spomenutim unužnik, onda dakle ako Bog da, jeli, tomu se neće uzeti, uzeti za grije. Dakle, u ovoj našoj emisiji govorili smo o adabima obavljanja o adabima obavljanja nužde. Pri tome smo dakle govorili da je obaveza očistiti se od male i velike nužde jer će to biti razlog kažnjavanja u kaboru. Također spominjali smo određene radnje koje je lijepo činiti, a to je dakle da se izgovori dova prije ulaska u nužnik, da se uđe lijevom nogom, da se izađe desnom nogom, da se također prouči dova prilikom izlaska jeli, iz e, nužnika također jeli određenim radnjama koje su strogo zabranjene i određenim radnjama koje su jeli, pokuđene koje ne dolikuju vjerniku muslimanu da ih čini.